Salam misteri untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada Yang malam hari ini sudah bersama saya Kemudian yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM Juga saya ucapkan terima kasih Salam misteri, salam Jimatres untuk semuanya Au. dari tim Cimat punya cerita dikirimkan Raharjo Mulyono judul penumpang memetik kejadian iki dialami koncoku rikala taun 1990 wektu iku koncoku kang jenenge Mas SL isih nyambut gawe dadi supir travel jurusan Semarang Cirebon dheweke nyambut gawe wis 6 taun dadi wis apal tenan jalur sing saben dina diliwati wiwit budal Soko Semarang nganti tekan Cilacap. Wiwit Soko Semarang lewat Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto nganti tekan Cilacap prasasat kaya mung saka jalan pemuda menyang Gubaan wae. Mas SL dalemi ing Puspanjolo Jolo. Dadi yen budal nyambut gawe mesti lewat lurung pemuda banjur menggok dengan lewat Johar. Nuli kenceng menyang arah budaan. Jam pitu esuk budal sok agen metui penumpang. Biasane sakwisin njupuk penumpang saka daerah kidul kaya dene Banyumanik, banjur bablas budal Cilacap. Yen dalane lancar lelaku bisa ditempuh 6 nganti 7 jam. Matoro jam 3 sore wis mlebu agen Cilacap. Biasane nginep ning agen Cilacap banjur isuke mulih gawa penumpang kanthi tujuan Semarang. esuk iku Mas SL panggilan Miranti. Bubaratus banjur sarapan sayur lodeh gori lan ceplok. Ora lali greh layur digoreng garing kemripik kang wis dicepaki dening sisiane. Gampang teman iki, Dik. Sarapan nganggo lodeh, ndok ceplok lan ya layur kemripik. Bocah-bocah yen arep budal sekolah aja lali kon sarapan lho. Ujare Mas SL marang sisiane. Sawise rampung sarapan banjur njupuk jaket, nuli nyetater sepeda motor Honda Astria Prima budal kerja. omah sepeda motor mlaku alon-alon dalane sih sepi. Tekan tubuh muda ngepasi lampu perapatan murup abang. Sinambi nunggu lampu dhewe kelingan milengi sisiane. Mas, mengko yen bali menyang Semarang aja wengi-wengi yo. Ngaso ning Cilacap ora usah suwe-suwe. No, iki dhewe pancen ora nginep ana Cilacap mergo sisuk kebeneran jatahe prairong dino. Mula sakwise ngudunake penumpang ing Cilacap niate arep langsung bali Semarang. Mas, iki penumpangnya sing ning agen wis ngumpul kabeh. Monggo yen arep budal dhisik ben ora kawanen. Mung kurang wong loro kan dipethuk omahe Jani karo banyu Banyumanik kandhane Mbak Yani sing ladeni tiket. Yo Mbak, aku tak manasi mobil dhisik banjur budal. nguduhake angka setengah pitu. Penumpange wiwit padha mlebu mobil lan lungguh jumbuh karo nomor kursi kang wis ditulis ing tiket. Kudune ada dasar jadwal budali jam pitu nanging budal gasik ora apa-apa. Malah ora kawanen tur maneh isih metuki penumpang daerah itu. Mangkono batine Mas SL. Mobil mlaku alon-alon nubengi bundaran bubaan nuli mendok itu lewat lurung Dokter Cipto. Dadi disetel lagu Gus Plus ben ora sepi. Sawise metu penumpang ing Janglilan Banyumanik banjur mobil ngeblas dan maklum dalane tur isek isuk. Tekan protolon Magelang Temanggung dalane rodok macet. Akeh polisi ngatur lalu lintas mergo sajake mentas ana kacilakan. Lah, rak tenan. Pas ing tikungan arah Temanggung ono sepeda motor ditabrak truk ngemot wedi saka arah Magelang. sepeda motor remuk orang bentuk maneh kurbani nganggu seragam SMA kahanani nerunyuhake dodo tekan silah remuk mergo kepelindis banter penumpang sing turu podo tangi krumu rame-rame kecilakan sakwis di sauntro kejebak macet akhir mobil bisa lolos banjur ngeblas tumuju arah temanggung jam 10 tekan wonosobo mobil mandek ing agen sedilok saperlu ngedunake titipan paket uga menehi wektu marang penumpang sing arep bebuang utawa sarapan. Setengah jam ing agen mobil mbacutake laku. Para penumpang anteng lan sepi ora ana sing ngobrol. Mbok menawa isih tom sumur korban kecelakaan dek mau. Mas SL Anggri nyupir banter nanging alus ora galu-galan. menumpangi rasane nyaman Banjar negara Purwokerto wis liwat menumpang sing mudhuning kutha kasebut uga wis diterake kabeh menumpangi saiki mung kari wong limo sing tujuan Cilacap setengah telusuri wis mlebu kutha Cilacap siji mboko siji penumpange diterake menyang alamate rampung mudhunake penumpang mobil tumuju menyang agen Pak Sakwis istrah terima tiket penumpang lan resi paket, Mas SL banjur pamit arep leren sedilok mergo mengko arep langsung Bali Semarang. Awak rasane lungkrah kabeh. Mobil diparkir ngono wae ing ngarep penginepan sing biasane kanggo leren para supir travelan sales. Saking kepenai oleh turu orang ngiro tangi-tangi jebuli wis jam 6 lan swara adzan maghrib ngumandang. Allah ragapan tangi nuli cekat-ceket abus. Sapi sekroso seger banjur menyang warung sak perlu ngisi weteng. Arlo jiniwis nuduhake jam pitu. enggal inggal mobil diplayo bali menyang Semarang. Anyarin pengiku dalani sepi sanggo melakuni mobil bisa bandang. Saat hawaning dalan udani ngerjeh ora mantek-mantek. Ora klosowis arep tekan wonosobo. Ngepasi tekan dalan kang sepilan minggak minggok munggah mudun mas SL Anggurin Yukiroto Alon mergo medani lunyu. Soko koco sepion tengah dewein deleng memburi mbok menawa ono kendaraan sing arep nyalip. Nanging saya buka soko saka kaca tengah katon ing jok tengah lan wis kebak para penumpang Mas SL Jolo awit soko cilacap ora rumangsa nggawa penumpang luwih kaget meneh bareng digatekake jebul para penumpange ana sing praupane remuk kanthi getih dleweran ing sakujuring awake uga ana kang sirahe kaya sigar saingga polane nganti metu Buni mayit bosok ndulek irung. Mas SL gewelan, sikil rasane abot kanggo ngidak pedal, balunge kaya dilolosi. Dheweke banjur menggok menyang pom bensin. Ah! Ah! Ah! parkir ono pinggiran pom. Mas SL melayu menyang warung kucingan ngarep pom. Jam ing kono nuduhake Kanti dodo deg-degan lan awak sing isih wel-welan, dheweke pesen wedang jahe. Perasaan sampean kok pucat. Pitakoni sing duwi warung. Niki wau kula digodha memedi tikungan kidul mriku, Mas. Kula saking Cilacap mboten beto penumpang lah kok ngetos-ngetos bangku tengah lan wingking kebak penumpang kanthi praupan gegirisi. Wangsulane isih kemudian. Oh, kala wingi ugi wonten mobil sales ngertos-ngertos dinututi tiyang nyolowadi diajak ngobrol rendel mawon Dapat dumgi tikungan mereka penumpangi ical lan wonten swanten sing guyu kados wewe gombel. Pancen sakmulan kepengker wonten kecelakaan pas ing tikungan mriku. Mobil rombongan layar saking Banjarnegara badhe wangsul Temanggung tabrakan kali truk sedoyo Sedaya penumpange pejah. Nambah menawi nggih uh, niku wau arwahe para penumpang mobil sing sami pecah. sing duwe warung nerusake kerja. Thank pikirane lan atine lemas SL banjur pamit nutukake laku menyang Semarang. Mlebu mobil ora lali ndonga supaya diadohke saka panggodaning demit. Mobil trabas petenge wengi tekan Semarang aman lan slamet mobil digawa bali menyang omahe dhisik mergo isih jam 3 esuk esuke Mas SL banjur cerita marang sisiane sing penting awake slamet Mas lan wis tekan omah wis Saiki ndang siram terus sarapan. Mobile enggal balikno menyang agen, Mas. Ujare Janis sinambi goreng bandeng pristunggu lawu sarapan. Mangkono cerita nyoto iki bersama tim Cimat. Salam Cimatres, salam misteri. Au!